وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo naihusia nafsi yangu na kuwahusia enyi ndugu zangu islam kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kama ilivyonukuliwa kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pale aliposema التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل علي بن ابي طالب رضي الله عنه akielezea maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala asema hiya alkhawfu min aljalil kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza ni kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akasema wala amalu bitanzil na kukifanyia kazi kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kuyatekeleza maamrisho yake na pia vile vile kukomeka kutokamana na yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na pia akasema walqanaatu bilqalil na katika ucha Mungu ni muislamu kuridhika na kile kichache ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia katika maisha yake azuhudi kadhalika pia akamalizia kwa kusema walistidadu liyaumi rahil na katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni muislamu kujiandaa na siku ya safari yani kujiandaa na almaut kwa hivyo ndugu islam hii ndio maana halisi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambao kwamba watajishindia pepo za Allah subhanahu wa ta'ala na kufaulu fi dunia wal akhirah ndugu islam baada ya usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo muhimu katika maisha yako ewe ndugu muislamu mambo ambayo kwamba yatakikaniwa kutoa katika nafsi yako na mali yako na pia vile vile kujitolea katika muda wako na nguvu zako ni jambo la kutafuta elimu ndugu islam ili jambo la kutafuta elimu ya kisheria ni jambo zito na ni jambo tukufu bali dini yetu ya Kiislamu hii ni dini ya elimu ni dini ambayo kwamba imemtaka kila mmoja miongoni mwa Waislamu kujifunza kusoma na kujua na ya kutosheleza wewe kuonesha utukufu wa elimu na umuhimu wa elimu kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam amwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq soma jifunze na ujue kwa jina la Mola mlezi aliyeumba aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam amtaka ndani yake kujifunza na kujua na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume fa'lam annahu la ilaha illa Allah jambo la kwanza jua na utambue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu islam mambo haya yaonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu na cheo kikubwa cha ilmu katika dini yetu ya Kiislamu kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam amtaka ndani yake ajifunze pale alipomwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq alhakami rahimahullah katika almanzuma almimiya asema yakfika fi dhaka ula surati nazalat ala nabiyika a'ni surata alqalami kadhaka fi iddati alalai qaddamahu dhikran wa qaddamahu fi surati niami ya kutosheleza wewe kuonesha utukufu wa elimu na umuhimu wa elimu kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume bali sura ya kwanza ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume amtaka ndani yake mtume sallallahu alaihi wasallam kujifunza akamwambia iqra soma na ujifunze na ujue kwa hivyo ndugu waislamu dini yetu hii ya Kiislamu ni dini ya elimu yatakaniwa kila mmoja katika waislamu kutenga muda wake kutenga wakati wake na kutenga katika mali yake na pia vile vile kujitolea kwa nafsi yake kwa ajili ya jambo la ilmu hili jambo la ilmu ni jambo muhimu mno na ni jambo tukufu zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam yasema talabul ilm faridhatun ala kulli muslim utafutaji wa elimu ya kisheria ni wajibu mno juu ya kila muislamu muislamu wa kiume na muislamu wa kike lazima atafute elimu ya kisheria ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ajifunze kitabu chake na pia vile vile ajifunze katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ajifunze dini ya Uislamu kwa dalili zake ajifunze Uislamu kwa dalili zake kwenye Qur'an na kwenye sunna Al-Imam Ahmad rahimahullah akionyesha utukufu wa ilmu katika maneno yake katika al-mawaidh mawaidh al-Imam Ahmad rahimahullah asema annasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab fa inna ar-rajula يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه أسمى الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب watu wanahitaji elimu mno hata kuliko kula na kunywa ina maana haja yetu katika elimu ni kubwa hata kuliko kula na kunywa akasema rahimahullah fa inna ar-rajula maana hakika mtu yahtaju ila taami wa sharabi fil yawmi marratan au marratayn mwanadamu ahitajia kula na kunywa katika siku mara moja ama mara mbili akasema wahajatuhu ila alilmi lakini haja yake katika elimu kuhitajia kwake elimu biadadi anfasihi ni kwa kadri ya pumzi zake ina maana madamu uko hai madamu wapumua madamu waruzukiwa basi lazima utafute elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukisome kitabu chake na pia vile vile uzisome sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kazi kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitaallum hakika si vinginevyo isipokuwa elimu ni kwa kujifunza muislamu akiti chini ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia vile vile al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika miftah dari saada akitaja na kuonesha umuhimu wa elimu asema al-ilmu طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو mayitun asema rahimahullah alilmu elimu ya kisheria elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kukisoma kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifanyia kazi asema taamul qalbi ndiyo chakula cha moyo kama vile kiwiliwili kinavyohitajia chakula basi pia vile vile moyo wako wewe ndugu muislamu na nyoyo zetu sisi waislamu na waja wa Allah zahitajia chakula na chakula chake ni elimu alilm taamul qalbi ni chakula cha moyo wa sharabuhu na kinywaji chake kama vile kiwiliwili kinavyohitajia kinywaji kadhalika pia vile vile moyo wahitajia kinywaji na kinywaji chake ni elimu wa dawauhu na dawa yake mwili wako wahitajia dawa kwa ajili ya kujitibu na kuitengeneza siha yako na afya yako basi pia vile vile moyo wako wahitajia dawa na dawa yake ni elimu wa dawauhu akasema wahayatuhu mauqufatun ala dhalik na maisha yako wewe ndugu muislamu na maisha ya moyo wako wewe ndugu muislamu yamesimama juu ya elimu ina maana pasipo na elimu moyo wako hauwezi kufanya kazi pasipo na elimu maisha yako hayawezi kupiga hatua na kusonga mbele akasema rahimahullah faidha faqada alqalbu alilma fahuwa mayitun basi moyo unapokosa elimu unakuwa kama maiti aw man kana maitan fa ahyainah Allah subhanahu wa ta'ala mkumbusha mtume neema kama hii neema ya elimu kuwa elimu ni uhai wa moyo na moyo wako huwezi kufanya kazi na moyo wako huwezi kusonga mbele na moyo wako huwezi kupiga hatua pasipo na elimu alilm taamul qalbi wa sharabuhu wa dawauhu wa hayatuhu mawqufatun ala dhalik fa idha faqada alqalbu alilma fahuwa mayitun tambua moyo wako unapokosa elimu basi moyo wako unakuwa maiti wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu islam hakika dini yetu ya Kiislamu ni dini ya elimu ni dini ambayo kwamba imemuhimiza kila mmoja miongoni mwa Uislamu kutafuta elimu kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzisoma sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika na kuzifanyia kazi hivi ndivyo Uislamu unavyoamrisha bali aya za mwanzo ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaka ndani yake kujifunza alipomwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kadhalika Allah akamwambia mtume na haya maneno ni kwa mtume na umma wake mzima maamrisho haya ni maamrisho kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na umma wake ni wenye kufuatia akamwambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah jambo la kwanza jua na utambue kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ndio dini ya Uislamu na ndivyo dini yetu inavyotuamrisha yatuamrisha jambo la kwanza kujifunza kabla ya kuongea katika dini ya Allah kabla ya kutenda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi jambo la kwanza jifunze taallam fa inna ar-rajula la yuladu alima soma maana hakika mtu azaliwi mwanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah amewatoa katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote hakuna aliyezaliwa mwanachuoni amezaliwa hali ya kuwa ajua kusoma na kuandika hakuna aliyezaliwa katika hali kama hii kila mmoja ametolewa katika tumbo la mamake hali ya kuwa hajui chochote hajui kusoma wala kuandika ndio maana jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka tujifunze iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ndugu muislam elimu hii ina manufaa mingi sana na ina faida nyingi sana kwa wewe ndugu muislam fi dunia wal akhirah katika manufaa ya elimu na katika faida zake kupitia elimu ndugu Muislamu ndio utatengeneza matendo yako na tendo lolote ambalo kwamba litafanywa pasipo na ilmu basi tendo kama lile Allah subhanahu wa ta'ala hana haja nalo tendo kama lile Allah subhanahu wa ta'ala atalikataa na kuliregesha kwa hivyo katika faida za elimu na katika manufaa yake ni kutengeneza matendo yako asema Ibn al-Wardi rahimahullah katika lamia yake fi izdiyadi ilmi irghamul ida wa jamalul ilmi islahul amal katika kuzidisha elimu ndani yake kuna kumfedhehesha na kumdhalilisha adui ibilisi ibilisi anapupa kuwazuia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na ilmu ili apate njia na kupata sababu ya kuwapoteza na kuwatumbukiza katika shirki na kufru na bid'a kwa hivyo unapozidisha elimu inakuwa ni sababu ya kumfedhehesha na kumdhalilisha adui yako ambaye kwamba ni ibilisi kadhalika akasema wa jamalul ilmi islahul amal na katika uzuri wa elimu ni kutengeneza matendo yako kupitia elimu utayatengeneza matendo yako utajua jinsi gani ya kuswali jinsi gani ya kufunga na jinsi gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala utajua tauhidi ni ipi utajua sunna ni ipi kadhalika pia vile vile utatambua shirki na bid'a kupitia elimu na yeyote ambaye kwamba atafanya amal pasipo na ilmu basi amal kama ile inakuwa ni mardud mtume sallallahu alaihi wasallam asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yeyote ambaye kwamba atafanya amal kinyume na vile tulivyoelekeza na kufundisha atafanya amal pasipo na ilmu fahuwa raddun amali yake kama ile targishewa asema sahiba zubad wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu yeyote ambaye kwamba atafanya pasipo na ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbalu matendo yake yatarejeshwa wala hayatukubaliwa Allah hakubali amali ambayo kwamba itafanywa pasipo na ilmu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah asema man abada Allah biduni ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih yeyote ambaye kwamba atamwabudu Allah pasipo na ilmu basi kuharibu kwake itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza ewe mwenye kufanya ibada pasipo na ilmu bila shaka wakosea pasipo na kupatia haiwezekani waswali kama alivyoswali mtume wakati hujajifunza swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume asema sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali ina maana rejea katika sunna zake keti chini ufunzwe jinsi gani mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiswali kwa hivyo amali yoyote ambayo kwamba itafanywa pasipo na ilmu amali kama ile Allah subhanahu wa ta'ala haikubali atairegesha maana itakuwa ni amali mbaya haiwezi kuwa amali nzuri wakati hujajifunza kadhalika pia vile vile ndugu zangu waislamu kutafuta elimu na matunda ya elimu na manufaa yake elimu ndiyo sababu ya kila kheri na kinyume chake ujinga ujinga ndiyo sababu ya kila shari asema al alqarafi al-Qarafi rahimahullah katika al-Furuq asema wa aslu kulli fasadin fi dunya wal akhirah inma huwa al-jahl fashtahid fi izalatihi anka mastata'at وأصل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو العلم فاجتهد في تحصيله ما استطعت فالله المعين على الخير كله الإمام القرافي رحمه الله أسمى وأصل كل فساد في الدنيا والآخرة إنما هو الجهل أسيل يكيل فساد ufisadi أخيرا إنما هو الجهل سيفن aljahl اسبقواني أجينغا كنيومة إليمو ujinga ndio sababu ya kila jambo ovu ujinga ndio, ndio sababu ya kila shari hapa duniani na kesho akhira kwa hivyo ndugu muislamu jitahidi kutafuta elimu ujiepushe na ujinga fajtahid fi izalatihi anka mastata'at akasema kinyume chake wa aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah na sababu ya kila khairi duniani na akhira inma huwa alilmu ni elimu na hii imekuja katika hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu mtume sallallahu alaihi wasallam asema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din yeyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi anamfahamisha katika dini yake kwa hivyo ndugu waislamu sababu ya kila khairi duniani na akhera ni elimu wa aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah inma huwa al-ilm fajtahid fi tahsilihi mastata'at jitahidi kadri vile unavyoweza kuitafuta elimu toa katika mali yako jitolee katika nafsi yako na katika muda wako na wakati wako na nguvu zako kwa ajili ya jambo la ilmu maana elimu ndio sababu ya kila kheri kama ilivyokuwa ujinga ndio sababu ya kila shari kwa hivyo jitahidi kutafuta elimu na kuondoa ujinga katika nafsi yako haya ni maneno ya imam al-Qarafi rahimahullah katika al-Furuq kadhalika pia vile vile asema al-Imam Ibn al-Wazir rahimahullah akielezea utukufu wa elimu kuwa hii elimu ndio sababu ya saada sababu ya maisha mema fi dunia wal akhirah na pia vile vile elimu hii ndiyo sababu ya kufaulu hapa duniani na kesho akhira asema rahimahullah akielezea ilmu nafi'i elimu yenye manufaa elimu ya dini elimu ambayo kwamba utajifunza kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa aslun najati wa saadati idh huwa sababun au idh huwa da'i ila kulli alkhair wasarifu an asbabi shar idh huwa da'i ila asbabi alkhair wasarifu an asbab ash asema elimu hii ndio sababu ya kufaulu fi dunia wal akhirah sababu gani elimu hulingania katika kila jambo la khairi na pia vile vile elimu kama hii inakuwa ni sababu ya kuondolewa na kuepushwa na shari idh huwa da'i ila asbabi khair wasarifu an asbabi shari kwa hivyo elimu ndio sababu ya kheri na kinyume chake ujinga ndio sababu ya shari viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala hawapotei isipokuwa kupitia ujinga alhakami hakami rahimahullah asema faljahlu aslu dalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim wal aslu hudahum ma sa'adatihim fala yadhillu wala la yashqa dhul hikami ujinga ndio sababu ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kupotea na kinyume chake elimu wal ilmu aslu hudahum ma saadatihim fala yadhillu wala yashqa dhul hikami na elimu ndio sababu ya kuongoka na wale wenye elimu hawapati maisha mabaya hapa duniani na kesho akhira kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kwa hivyo ndugu waislam naihimiza nafsi yangu na kuhimiza enyi ndugu zangu waislam katika jambo la elimu tujitahidini kutafuta elimu tutoe katika mali zetu kujitolea katika nafsi na kujitolea katika muda wako na nguvu zako kwa ajili ya jambo la elimu usikubali kuwa mjinga ujinga ni gonjwa ambalo kwamba laua na kuangamiza ujinga ni sumu kama alivyosema Ibn Qayyim rahimahullah aljahlu da'un qatilun wa shifauhu amrani fi tarkibi muttafiqani nasu min alqur'ani au min sunnatin wa tabibun dhaka alalimur rabbani kwa hivyo ndugu muislam jitahidi kutafuta elimu uwe na elimu na ujiepushe na ujinga ndugu islam Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima siku ya leo siku ya Ijumaa ni siku tukufu na Ijumaa ni miongoni mwa idi za Uislamu kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah katika siku zenu bora ni siku ya Ijumaa. Na pia mtume akasema, inna hadha yaumu idin ja'alahu Allahu lilmuslimin, hakika siku ya Ijumaa hii ni siku ya idi, ni siku ni siku kuu na siku tukufu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia kwa Waislamu. Kwa hivyo, ndugu Waislamu, katika mambo ambayo kwamba yapendekezwa katika Ijumaa ni kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema, faakthiru fihi aliyya min as kithirisheni ndani ya Ijumaa kuliswalia kwa wingi na mtume sallallahu alaihi wasallam asema man salla alayya wahida sallallahu alayhi biha ashra atakayeniswalia swala moja basi Allah subhanahu wa ta'ala anamswalia kumi mfano wake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam